لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد راجع braćo, mi صلى الله سبحانه وتعالى wa ta'ala završili ono dijelo koje sam vam pokazivo ovdje od šeha Hamid bin Atika rahmetullahi alihi u kojem smo spomenuli znači obaveznost elvora, volbara prijateljovanja sa muslimanima i izražavanje neprijateljstva prema mušicima i kafirima u kojoj smo vidjeli koje su to stvari koje musliman mora imati na umu kad živi među mušicima i kafirima da živi u sredinama gdje preovladava šest kuf i zatim smo spomenuli stvari koje izvode izvjere zatim smo objasnili kad insan ima ozor i opravdanje ako izrazi pokornost i saglasnost sa teatrima u njihovom kufru i širku a kad nema opravdanje zatim smo objasnili šta znači potlačenost i kako je Allah subhanahu wa ta'ala objasnio potlačenost u svojoj knjizi i koji su koji su potlačeni Zatim smo objasnili koji, koji, koji i takav boravak među mušnicima je zabranjen i koji imaju uzr ako borave među mušnicima, a neće da učine hidru. Ko smije boraviti i živjeti među mušnicima? Pa smo rekli da je to onaj koji ispoljava svoju vjeru i izjašnjava se tako, u svojoj vjeri i odreće se vjere mušnika. Pa smo objasnili šta znači ispoljavanje vjere. Pa smo objasnili da oni koji ne mogu da ispoljavaju vjeru, a žive među mušicima, taje svoju vjeru i ne smiju mušicima da se suoče sa njima, da ih kažu da se odriču njihovi širka i kufra, da njima važi da učine hijđu, a ako ne učine hijđu, a mogu, da im je to haram. Tako borava haram, a ako ne mogu da onda spadaju one koji su potlačeni i koji će Allah sanatara E, kojima se Allah stano tajala, kako kaže u ajetu sure Nisa, sigurno oprostiti. Kojima se Allah stano tajala sigurno oprostiti ukoliko su potrašeni i nema je mogućnosti da napuste to mjesto, pa smo spomenuli na kraju propis hijre za vaše ljude koji mogu da učine hijru, je rekao da je hijra ostala do sudnjeg dana. To je ukratko ono što smo sve spomenuli u toj knjigu. Tu knjigu za Allahovu pomoć neka braća kod nas prevode pa će mi biti drago i zadovoljstvo znači kad bude prevedena da vam svima to podijelimo da imate to da možete se uvijek vratiti i pročitati većina tih stvari koje smo ovdje govorili je snimljena možete se vratiti i poslušati iako to nije isto je tako ono što mi govorili nekad malo se odmaknemo od onoga što ima u knjizi ali nismo išli daleko uvijek je to oko toga. Tako da se može svak uvjeriti u ono čemu mi pozivamo i kako je naša dava. Ovo namjerno spominjem čemu mi pozivamo i kako je naša dava, zato što oko ove stvari kruže razne priče nagađanja i tako dalje. Er, mnoge stvari mnogima vjerovatno nisu jasne. Zato što naš način i ono što posebno ističemo mnogima liči na neke dave i neke daje koji pozivaju neispravno, koji dolaze sa određenim propisima i novatarijama i tako dalje. Uglavnom, vi znate da onog trenutka kad smo osjetili potrebu da treba razjasniti pojmove kufra i imana i da treba da se svaki ko su mu'mini ako kafir zato što Allah subhanahu wa ta'ala nas tako podučava da to nije isto a fe men kane mu'minen ke men kane fasika la jestemu zar je onaj koji je mu'min isti kao onaj koji je fasik nisu isti Eže neđalu muslimine kel muđinin. Ma lekom kje se tako. Zar da učinimo muslimane kao muđinine, kao zločince? Šta vam je? Kako to vi prosuđujete? Nije to isto. I Allah s.a nas podučava da put mu'mina i put kafira je jasno objašnjen u Allahu subhanahu wa ta'ala knjizi. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين mi tako detaljno objašnjavamo svoje ajete da bi postao jasan put nevjernika, je tako? Da bude jasan put nevjernika. Pa mora biti jasan put nevjernika. Mora se zna, jasno znati ko su nevjernici, je tako? A Allah subhanahu wa ta'ala isto tako detaljno objašnjava i pojašnjava put vjernika i koje su osobine vjernika. I na samom početku smo to spominjali. Osobine vjernika koje su bile osobine vjernika, oni prvi ostale su osobine vjernika do sudnjeg dana. Osobine kafira koje su bile osobine kafira, oni prvi ostale su osobine kafira do sudnjeg dana. Osobine munafika koje su bile osobine munafika, oni prvi ostale su osobine munafika do sudnjeg dana kad smo to počeli uvećavati, onda smo se našli, jel tako, na meti, na meti onih koji su nas počeli kritikovati samo zato što su počeli govoriti o ovim propisima, zato što je za ime iman i za ime kofr najviše propisa vezan i, na dunja, i najvažniji propis su vezani za to i na dunjaluku i na afiret da tako ko ti je mu'min, ko ti je brat koga ima sobove za pomoć ko je čafir, koga se moraš odreći protiv koga moraš izraziti na prijateljstvo, na ahiretu, najviše propisa vezano za to, je tako? Vezano za kaznu, za nagradu, za prijetnju, za obećanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači puno propisa vezano za ovaj dan. I ovaj dan se mora razjasniti. I mora i se pojasniti. Je tako? Međutim, najviše smo na osudu. I najviše smo na razne prise. Je tako? Pa su nas zbog toga počeli prozivati da smo kefirdije, da smo haridije, da smo ovo, da smo ono, i tako dalje. I napadaju nas. Dok u isto vrijeme isti ti koji nas tako napadaju, ne napadaju tako žestoko na teatire i na tagute i na musrike. I ne žure tako da se odreknu teatira, mušnika, taguta, tako. I nije sad samo ta strana, ima sad i druga strana, tako. Oni koji su zalutali po pitanjima imana i kufra i pretjerali u tom pogledu. I nije nas, nimalo mi nije teško da kažem da su pretjerali i cilj mi je večeras da objašnjavanjem ovih nekih stvari odnosno želim večeras da pokaže, da ukažem na najvažnije greške takvi da shvatite i da postane jasno da mi nismo odjeći. I to mi je obaveza, srijevska obaveza. Jer ako se nekome učini da smo ili na to isto menheđu i da pravimo iste te greške u menheđu tekfira i objašnjavanja pojmova imana i kufra, onda nastaje problem, jel tako? A vidjeli smo od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kad god se nekome učini nešto da je vezano za sebe, jel tako? Nešto sumnjivi stvari da je Resul sallallahu alaihi sallam govorio da zatvori ta vrata i da prekine tu priču. Je tako? Pa kad su ga sadri vanullahi alaihi vidjeli sa ženom koja je bila pokrivena, je tako? On je stao, zaustavio i, i objasnio im da je to njegova žena. Zbog svega? Da su to mi svaka smutne. Prema tome na neki način obaveza da kažemo, da ukažemo na greške. Oni koji su pogriješili u menheđu tekstira da bi se spratilo istog trenutka da nismo na tom menhežu i da se odrišemo tih greha da se odrišemo tih greha zašto? zato što oni koji pretjeraju u tekstiru nisu nimalo dalje od pravog puta i nisu nimalo boljoj, u boljoj poziciji u odnosu na pravi put od onih koji su pobjegli skroz od sektira i neće ništa od tih propisa da objasne. Iz raznih razloga, nećemo sad ulaziti u to. Koji žele skroz da zatvore ta vrata pa da se nikako ne zna ni ko je momen, ni ko je kafir i da sve to ostane pomiješano i da ništa ne ostane razjasnjeno i da ostane nejasna situacija u kojoj svako može da udovoljava svojim strastima. A kad se propisi izdefinišu onda je gotovo završen, zatvorena su vrata strašno, kako ima izbor, ili da se drži propisa i da jasno krti ti propis. Pa, je Resul sallallahu alaihi wa sallam upozorio na svako pretjerivanje. I ovi drugi su se uklonili na, na nas, je tako? Pa i od ovih drugih su sigurni i targuti, usrici i nemaju nikakvog zijeta ni uzemiravanja sa njihove strane. Nego opet mi. Pa jedni i drugi sa ove strane i s ovog aspekta šta imaju veliku sličnost sa Haridijama, za koje je Resul Sallaha i Sallam rekao šta, da će ostaviti Ehlul Eusam, jel tako? Obožavao se idola i tipova, a da će napadati na Ehlul Iman. Molim Allah Sallaha Sallaha da nas usmi od Ehlul Imana i od onih koji su na uput. Amen. Zato ću iskoristiti za Allahovu pomoć, da ukažem na ovo, na svako pretjerivanje. Jer Resul sallallahu alaihi sallam zabranio bilo koje pretjerivanje u vjeru. Iyakum vabdulu, fa innama helake men qavlakum, au ahlake men qavlakum, al gulubu fi zin. Teško vama i pretjerivanje. Ili dobro se pazite svakog pretjerivanja. Jer one prije vas je uništilo pretjerivanje u vjeru. Pa je Resul sallallahu alaihi sallam posebno zabranio pretjerivanje u čemu? Posebno u tekstiru. Posebno zabranio pretjerivanje u tekstiru. Je tako? I upozorio na to. I upozorio na to. U brojnim hadisima imam Bukhari bilježi poglavlje gdje kaže poglavlje kada kaže <clears throat> musliman svome bratu o kafire da to zatiče jednog od njih, odnosno spusta se na jednog od njih. I onda bilježi hadis od Ebu Hureyra radijallahu an, uh, men kala li ahihi ja kafir, sa fatba adihi ahaduhuma. Ko kaže svoje vratu o kafire, jedan od njih zanoći sasvim, odnosno to se vrati na jednog od njih. Dalje hadis od Sad Sibne Zahaka, isto u istom poglavu bilježi imam Buhari, gdje kaže duži hadis, a na kraju tog hadisa kaže la'nul mu'mini ke qatlihi ko proklinje, proklinje mu'mina kao da ga je ubio Wa man mu'mina bi مؤمنا بكفر فهو كقتله ko mu'mina optuži za kufr to je isto kao da ga je ubio to je isto kao da ga je ubio u brojnim hadisima posebno u 54 hadisima, gdje Resul sallallahu alaihi wa sallam upozorava na pretjerivanje u tefsiru je tako i pogrešnom tefsiru i u žurbi da se muslimani optužuju za kufr i širk gdje kaže u hadisu koji bilježi imam sabarani u kebiru أتخوف عليكم أخوف ما أتخوف عليكم u tom značenju. Znači, najviše se bojim za vas. Rađul jakra'u l-Qur'an, hatta beda alaihi bahđetuhu. Čovjek koji uči Kur'an, sve dok na njemu se ne pokaže ljepota Kur'ana. Sve dok se na njemu ne vidi tragovi tog učenja Kur'ana. Ne vidi ljepota učenja tog Kur'ana. وكان رداؤه الإسلام i njegovo odjelo bude islam koje nosi dokle Allah hoće. A onda im selaha min. A onda izađe iz tog odjela islama. Šta se desi? Izađe. In selaha kao zmija kad izađe iz svoje kože. Izvuče se iz toga. Ispadne iz toga. Izađe iz toga. Vata'a ila žarihi. A zatim se okrene na svog komšiju. Va, bi sejf. Sa stabdom. ورما ورماه بالشرك i optuži ga za širk. Kaže Hadejta Tubnu Ljeman koji prenosi ovaj hadis, kaže ja Rasulullah, ejuhum ahakku bi širk, ejuhum evla bi širk, ko je preći da bude mušrik? Al mermi ani rami, onaj koji je optužen ili onaj koji optužuje za širk. Pa kaže Rasul sallallahu alaihi ve sellem, da li rami kaže šta više onaj koji obtužuje za Krist, on je preći da bude mušik. On je preći da bude mušik. Ovaj hadis također spomnio Ibn Tefir u povodu testira ajeta Vesla alaihim nebe alladhi atejnahu ajatina sen sfera samiha. Čitaj ajete, priču o onome kome su mi dali svoje ajete pa ih je napustio. In seleha izvuko se iz njih. Skinuo ih sa sebe, da tako kaže. Pa su ovo teška upozorenja i velika upozorenja. Zašto? Zato što je kad nekoga nepravedno, mu'mina, obsužiš za kuf ili za širk. To je kao da si ga ubio. Zašto kao da si ga ubio? Zašto? Zato što ga obsužiš za ribe. A Resul sallallahu alaihi sallam kaže Men dadda ladinahu faqtulu Ko promijeni vjeru, ubijte ga. Tako? Zato što ti obsužuje za ono radi čega treba da se ubije. Ja tako, ako se ustanovi to da je to tako. A ubijstvo, ubijstvo mu'mina, namjerno ubijstvo mu'mina, je grije koji Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj kizmi toliko prijeti za taj grije i takvu kaznu priprema da su mnogi pomislili da je to dijelo kufra. Šta? Ubijstvo mu'mina. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم كوبي مؤمنا نامنا njegova kazna je jahannam خالدا فيها وكل شيء يسمى برد وغضب الله عليه ولعنه يا الله سلام ga rasporedio i prokleo ga وأعد له عذابا عظيما i pripremio mu veliku, ogromnu kaznu. E sve je ovo isto i za tekfir, i za tekfir, i za tekfir da ga smatraš kjafirom ili da ga obtužiš za kjafir. Isto. Isto je to. Zato ovdje mora biti insan šta? Obazri i opreza da ne pretjera u tom pogledu. Kao što su pretjerali. Kao što su pretjerali oni koji su pretjerali pa nas proglašavaju kjafirima i mortelima. I nas smatraju kjafirima. Zaboravljajući na ulemu, i ahlu sunna koji se ne odnosi tako prema tekfiru gdje kaže kvadi ijad u svom dijelu esita kaže mora se biti oprezni kod tekfira onih koji imaju neki tevil znači zbog nečega imaju zapali su dijela sirka ali ne zato što znači sa tevilom u osnovi se drže islama ali su pogriješili protevilili i protumačili dokaze drugačije. Mora se zastati zato što je tekstir mu'mina muvehida opasna stvar. Bolje je greškom ostaviti hiljadu kafira u životu nego greškom proliti koliko je častica od hidane muslimanske krve. Znači nije jedno, jednog muslimana ubiti, ne bolje hiljadu kafira da ostane u životu greškom nego da prolije krvi ko što je u tašci hiljari muslimani i tako se odnosi tako se odnosi prema ovim krupnim pitanjima oni koji nas nepravedno je zulme i zbog svoje bolesti i zbog svojih grešaka u menhezu tekvira koji su nas proglasili kafirima već i kako se odnose prema nama pozivamo da saslušaju gdje su im gdje su pogriješili i da se pokaju i da se vrate na mene džahlu sunneta na kojem su doskora bili pogriješili su u dvije važne stvari i dvije velike stvari i dvije velike osnove a to je put svih novotara svi novotari kroz čitavu istoriju šta su uradili prvo dođu i izmisle neki nov, neku novu osnovu u vjeri. Je li tako? Sami nešto skontaju i kažu ovo je osnova vjere. A to ne bude osnova vjere. Ili izmisle neku pravilo u vjeri. Ili im se učini da, da je to pravilo u vjeri. A onda kogod to pravilo ne prihvati, oni ga sekciju onega protekcije i to je put svi novotar a sve novotarije svode se na što na Haridije na Rapidije na, tako, na Taberije i na Murdije sve novotarije svode se na to na Haridije na Rapidije na Taberije i na Murdije svi su došli sa nekim svojim pravilima. Misleći da je to nekakav važno pravilo koje su oni izdefinisali u vjeri. A onda ako ne prihvati to pravilo, uglavnom su ga smatrali zabludjelim, zalutalim i tekstirili ga. Pa sad ispade da to pravilo koje su oni izdefinisali postane važnije od Allahove knjige i šerijata čitavog i, Muhammed, i sunnata Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pa kad su harifni izdefinisali da je iman jedna cijelina i da se ne dijeli, to im je postalo važnije. Iako to nigdje ne stoji u Kur'anu i sunnetu Allahog poslanika sallalisa. To im je postalo važnije od čitave Allahove i knjige i sunnetu Allahog poslanika sallalisa. I kogod se sa njima u tome nije složio, tekfirili su ga. A onda iz toga proizilazi da neko ako učini neki mali grijeh, grijeh učini, jel tako, odnosno veliki grijeh, ali učini grijeh, Je tako? Da izašao iz njega. A onda bi došli i stvari koje nisu uopšte grije, proglašavali da su grije, pa ko i njih učili, opet ga smatrali kažem. I čudne stvari po njima. I čudna kazivanja istorija njihova je tako čudna i isprepletena. Čudni, čudna ljudska vina. Da bi došli mu atezile, je tako? Odnosno jedna od osnovnih novotarija umjesto kaderije mu'tazila ili neko nabraja pet neko četiri mu'tazila da bi došli sa svojim nekim pravilom al tako neko svoje meselo su izmislili neko pitanje svoje izmislili šta došli su i izmislili da je Kur'an stvoren i onda kogod neće u to da povjeri šta su radili sa njim tekfirali ga šta su radili sa njim ubijali ga zlostavljali, mučili, zatvarali, proganjali. Svata se prati. Ono što su sami izmislili, postalo je preći od šehade sa samog. Postalo je preći od čitavog Kur'ana. Od samog Kur'ana i od suneta Rasula sallaha i sallam. Kad bi došli čovjeka da ispituju, nije ga pitali ni za šehade, ni za namaz, ni post, ni zekat, ni hađ, ni džihad, ni za akiru, ni kako vjeruje Allah s.a.v. ni svojstva, ni za što nego je li Kur'an stvoren u njih. Pa na kraju je ta fitna i propala tako. Kad su doveli jednog od šejhova, kaže, dobro, ja ću vam odgovoriti, ali mogu li ja postaviti jedno pitanje? Može. Kaže, je li tako Resul sallallahu alaihi sallam ispitivo ljudi? Ovaj mora reći da nije. A je li tako Ebu Bekr radijallahu anhu, kad hoće da ustanovi nekoga, je li musliman ili nije ili murtez, pitao ga to pita. Nije. A je li Omer radi Allahu an? Nije. A je li Osman? Je li Ali? Nije niko njih radi Allahu an. Pa kaže, ono što nije Resul sallallahu alaihi wa sallam smatru osnovom vjere. I što je sebi dopustio da propusti. Jel tako? Da ne iskušava ljude u sve. I Ebu Bekri, Omer i Osman i Ali. I svi nisu znači dozvolili ste da propuste to i da na tome ne iskušavaju ljude vi ste to učinili šta temeljem osnovnim pitanjem u vjeru radi koje tekfirite ljude i osjećate im vlast da bi u tom trenutku halifa koji je bio kao takva abasijski halifa shvatio koliko je to promoći E tako u novo car. Izmislio je pravilo i onda koji najiđe na to pravilo i ko neće da prihvati koji nije pravilo, tako su prema njemu ono. Tako su ovi došli do pravila. Do pravila koje imam Muhammed ibn Abdul Wahab spominje kao stvar koja izvodi u vjeri. I kaže, ko ne čekaju je mušrike. I smu, sumnja u njihov kohr ili smatra njihov medheb ispravnim učinio je kuf i sami se pa su razli izdefinisali pravilo ko ne tekstiri kafira i on je kafir ovo pravilo šta je ovo istina ovo pravilo je istina tako? ko mušri se ne tekstiri tako? ili sumnja u njihov kuf ili smatra njihov put ispravim da je sam kafir, to tako? Ovo je tako istina. Ali oni su uzeli ovo pravilo. Pa onda uzmu muslimane i kažu koji ne tekfiri i on je kafir. I onda su uzeli ovo pravilo. I učinili ga od samog šehadeta. Znači učinili ga osnovom vjerujem najvažnijom stvari u ovoj vjeri. Učinili ga ovo pravilo temeljem vjeri. <coughs> I onda poslije kogod nekog kafira koji su oni zamislili da je kafir ne protekciri i oni kafir. I greška je ovdje glavna šta? Što se ovo smatra osnovom vjere, a nije osnova vjere. Znači, smatra se temeljem vjere, smatra se šeharetom samim. A nije tako. Jer i sam šeh Mohamed Ibn Abdullahab i učenjaci Medza nisu to pravilo tako ugledali na njih. Iako su ga općenito ovako izgovarali, govorili ko ne tekfiri kafir, ne kafir, to kako, i učenjaci prije njih koji su spomnili to pravilo, nisu tako uvijek to primjenjivali. Nego se vidi iz primjene tog pravila da se odnosilo samo na neke stvari. Na neke stvari. Na one koji se ne pripisuju islamu. Nikako. Ne smatraju sebe muslimanima i neće da budu muslimani, tako? Da se odnosilo na one koji bi došli sa dijelima otvorenog ricepta širka i kufra. Je tako? Pa kad takve ne bi smatrali kafirima, onda bi praktično tjerali sa Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika sallaha alaihi sallam u ulaz. Ili bi se suprostavili idmao konsensusu čitavog umeta da je takav kafir. E u takvoj situaciji ko neće i tako muslika ko neće da protekviri šta? Ili kafir. Pa sad? A kad dođemo do dijela i do stvari oko kojim se razilazimo u pojmanju, da li su uopšte od dijela širka i kufa? Ili su možda stvari koje tek vode širku ili kufru? ili su možda stvari na koje, iz kojih obavezno proizilazi ili iz kojih može proizalati širk i kuhr onda se ne može ova pravila odnositi na to ne može odnositi na to pa ću moći spomenuti kao što su spomenuli Šej Muhammed ibn Abdu'l-Bahab kaže ko ne tekstu ili mušrik ili sumljam njihov kuhar. Mušrik je, vraća, mušrik. Nije ko ne tekstu ili muslimani nego mušnici. I smatra njihov nezavisan. Kaže isto tako. Murtadi, nakon poslanika sallaha alaihi wa sallam, su se razisli, jel tako? U svom riddesu. Nisu svi isti riddesu činili. I vam ja poznam. Neki su svijedili Musailemu, el Kedzaba, lažova, jel tako? Neki su svijedili el Esved el Ansija, neki su svijedili ovoga i onoga smatrali ga poslanikom. Neki nisu ništa od toga, samo nisu htjeli da daju zekijat. Odbili su zekijat od vatiba islama, od tako, od ruknova islama se odbili ta zekijat. Pa ih je sve Ebu Bekr radijallahu an smatrao mušićima. Smatrao ih mušićima. Ovi koji su slijedili mu sejlemu, Esmedel Ansija i tako dalje, za njeha kaže ovde da su izma u Leme da su oni svi bili mur, murtedi i kaže ko sumnja u njihov ridet i on je kafir. A nije spomenuo u ovom kontekstu sa one koji su odbili da daju zekat. Zašto? Jesu li one bile murtelj? Yes. Ebu Bekr se isto prema njima odnosio kao prema murtelju. Ali zašto ovdje nije spomenuo ko njih nije smatrao? Zašto? Zato što mnogi učenjaci takve koji nisu dali zekat nisu smatrali i ne gledaju na njih kao mursede, tako? I mnogi spominju svojim djelima, to. O tako? Pa su smatrali da imaju ozir, zato što su skoro bili prihvatili islam. I tako, tako govor imam nevoju u komentaru ovaj, muslimovog sahiha. Zato ovdje kad kaže, ko sumnja u njihov kofr i onaj kafir ne spominje oni koji nisu dali zekat, nego spominje oni koji su slijedili mu sejlemu, esvede lansije i tako da. Odnosno ovdje samo spominje mu sejlemu. Razumijete, brate? Zato što oko ovih koji nisu dali zekat, nema izma da su svi žili morske. Nema izma. Nisu svi muslimani složni kod toga jesu oni bili morcedi ili nešto drugo. Sada se vrati. Pa pogledajte to godnost. Pogledajte onog učenjaka na koje se pozivaju ovi kad redo, redom tekstile i suho i sirovo. Pa dalje. Kaže Šeji Ebu Batin, rahmetullahi alaihi, svi muslimani su se složili da onaj ko ne tekstiri židove i kršćane ili sumlja u njihov kufr da je i on kjafir iako smatramo da većina židova i hršćana su ne zna ne znali pa su kafiri zato što ne što ne znaju ali ovdje nas to ne interesuje nego gledaj gledaj na to spust, spušta šej Abdullah ibn Abrahman ibn Basim nas to spušta pravilo kone tekfiri kafira nije ništa uzovo još spomenuo nego ko ne fekiri židovi e, kršćani sumnja u njihov širku. A takvih ima kod nas. Vi znate da takvih ima kod nas. Koji pišu čak testir određene ajete pa kažu nisu svi židovi kršćani. Šta? Kaže. A to smo učili po Beogradu i Zagrebu. Učeći od najvećih sestnika i ustaša o islamu. Od njih naučili da nisu mi oni svi kjasni pa nam to onda hoće da nas tome nauče. A Allah subhanahu wa ta'ala, odnosno ulema islama, nas podučava i na osnovu Kur'ana i hadisa šta? Da onaj ko takve ne smatra kafirima da imam stvari kafir. Da imam mora se ti otpadni. Pa kaže, šehekom islama ibn Sejmi, rahmatullahi alaihi, kaže, onaj ko psuje sabar izvan ulama ili nekoga od njih, i još usko doda da je Alija poslanik ili da je Alija ila božanstvo ili da je Džibril pogriješi šta je pogriješi u donosljeni objavi umjesto Ali donio Mohamedu sallahu alaihi sallam kaže nema sumnje u njegov kufr tak šta više nema sumnje u kufr onoga ko ovako ne teksi ne teksi pa gledajte gdje spominje to pravilo i uz kakve stvari spominje to pravilo Kaže, zatim, ko tvrdi da su svi ashabi učinili ridet nakon, Allaho, nakon smrti Allahog poslanića sallaha rehi sallam, osim malog broja njih koji ne dostižu više od deset, i da su svi fasici, nema sumnje da je kafir ovaj. Čak šta više, nema sumnje da je kafir i onaj ko sumnja u njegov kufr. Pa vidi gdje to spomenu. Kod krupnih pitanja ridgeta, i otpadništva. Otpitog otpadništva i otpitog odbijanja Kur'ana i sunneta. Otpitog odbijanja Kur'ana i sunneta. Kaže šeheh Hrvatsman Ibn Taymi Rahmatullahi Ali. Prenose od Muhammed. Prenose od Muhammed Ibn Sahnona. Jednog od imama Malikijskog menzeba. Sjedenika imama Malika. Kaže, svi učenjaci su se složili da onaj ko pogrdno govori o Resulu sallallahu alaihi sallam, mi kazimo psuje ga, pogredno govori o Resulu sallallahu alaihi sallam da je kafir i da je njegov propis kod učenja kod imama da se ubija i ko sumlja u njegov kufr da je i on kafir ko sumlja u njegov kufr da je i on kafir kaže isto tako sve kod sam ibn Sevi Rasulullah Jali kufr je učinio onaj ko ne smatra kafirom onoga ko ne slijedi vjeru Islam kufr je učinio onaj ko ne smatra kafirom onoga ko slijedi vjeru islam ili sumnja u njegov ko ne slijedi vjeru islam i sumnja u njegov kufr zatim ukazuje na drugu stranu pa kaže šehol islam Mohamed Ibn Abdullahar ima oni koji kažu da onaj koji govori šehadet da ga ne smije sekfirit nikad ne može biti kafir nikad kogod izgovori šehadet kaže ovaj mora pogaziti ovo što je rekao i mora doći u kontradikciju u kontradiktornost je tako? ne može ovo pravilo do kraja premijeniti zašto? ako mu dođe neko ko ne igra proživljenje, šta će? mora reći za njega da je kafir iako izgovara šehade ili dođe na, iako izgovara šehadeta oba dva je tako ili izgovara šehadete negira poslanstvo nekog od poslanika koji su spomenuti u Kur'an da su poslanici šta će mora ga protektirati tako bez obzira što izgovara šehade ili o halal izinalu ili nešto drugo mora ga smatrati ne mislim kaže ovde da će ovaj koji ovo rekao šta je rekao da ne smije se kvirt onoga ko kaže da je da ne mislim kaže da će zastati da protekciri ovakve, kao što sam spomenuo, jel tako, malo prije, ne mislim da će zastati ovaj, u njihovom kuku. Osim ako su zoholi i za inaci, osim ako se zoholi i za inaci. Pa kaže, ko izgovori dva šehadeta i kaže da sad izgovaranje ti šehadeta da mu ništa ne škodi. Jel tako? Ili kaže, ko dođe sa dva šehadeta i klanja namaz i posti, ne smije se tekfir makar ibadet činio nekome drugom mimo Allaha kaže ovaj ovako ko govori on je kafir zato? zato što onaj ko izgovara se hade klanja i posti ako učini ibadet nekome drugom mimo Allaha šta kafir je bez ikakve sumnje i onaj ko sumnja njegov kufr i on je kafir zato što ovaj koji ovo kaže tjera ulaz Allaha i poslanika sallallaha resene. I tjera u vas izma čitavog umneta. Kao što sam malo prije objasnili. Tekstovi Kur'ana i sunneta po ovom pitanju su brojni. I po ovom pitanju postoji izma svih muslimana. Nema nikakve sumnje. Ali strasti zaslušuju. Ali strasti zaslušuju. Ovo je sa osvrt na one koji tekstir sam po sebi smatraju pokuđenim i odvrati, je li tako? A tekstni sam po sebi nije pokuđen. On je šarijatski propis. Tekstir je pokuđen onda kad se griješi u tekstiru i kad se pretjera u tekstiru. Je li tako? Kao što ni post sam po sebi nije pokuđen. Kao što ni jedan drugi vadec nije sam po sebi pokuđen. Ali ako se u tebe pretjera, ako se u tebe pretjera, onda postoji pokuđen, postaje neispravno. Jel tako? Kaže dalje. Pa ovdje zapazite ovu stvar. Zapazite ovu stvar. Kaže, zato što sjera Allah za Allah, subhanahu wa ta'ala i poslanika, sallaha alaihi sallam, i zato što se suprostavlja i dmau konsenzusu omnati. Pa to je mjerilo gdje se primjenjuje ovo pravilo. Onaj ko neće da protektiri kafira koje je protektirio Allah, subhanahu wa ta'ala. I poslanik sallallahu alaihi sallam jasnim rječnim dokazima on u tom slučaju šta? Tjera Allaha i poslanika sallallahu alaihi sallam u ulaz i kod sve muslimana. I naravno da onda na njega slijedi ovo pravilo ko ne teši da kaže da i on kafir, na njemu će se onda primijeniti. Kaže, kad je jad u svojoj knjizi, je tako, Estifa, gdje govori o tome pa onda kaže da, da oni koji negiraju robubijet Allah subhanahu wa ta'ala braće, sada što znači negiraju robubijet kao što su komunisti, jel tako? oni koji negiraju robubijet Allah subhanahu wa ta'ala ili vahdanijet jel tako? jednoće Allah subhanahu wa ta'ala ili čine ibadet nekom drugom mimo Allah subhanahu wa ta'ala ili sa Allahom subhanahu wa ta'ala oni su kajati jel tako? Pogledajte kakve stvari spominje. Ne spominje nešto što je, gdje, gdje postoji istimal, gdje postoje mogućnost da nije to od širka i kufra. Ili da onaj koji je to učinio, da zbog a, namire i nakane koje u sebi nosi, nije to njegovo dijelo širka i kufra. Jel tako? ili obožava kaže meleke ili neke poslanike ili šeitan ili sunce ili zvijezde ili vatru i tako dalje od mušnika Hinda i Sudana i tako dalje ili smatraju da uz Allaha još neko raspolaže i upravlja s nemirom i tako dalje i te stvari spominju oni da tako u, to, u tim slučajima se primjenjuje ovo pravilo šta ko ne tekstiri kafira i on je kafir i on je kafir Dobro. Šta je onda pogrešno ovdje kod njih? Gdje su oni pogrešni? Zato što su to stavili da je to osnova vjera. A mi kažemo da nije osnova vjera. Šta nam je dokaz da nije osnova vjera? Zato što oni sami pravi kontradiktornost svoj, svojoj tvrdi. Tako, oni kažu osnova je vjere, a onda dođu i šta uradi? Kažu ovaj prvi koji učini čist. On je mušek, o tako mi se slažemo, ovaj koji je učinio širk, on je mušrik. Dođe ovaj drugi i neće da protekstiri ovog prvog. Oni kažu mušrik. Dobro, dođe ovaj treći i neće da protekstiri ovog drugog. Ovog drugog, što nije htio protekstiriti ovog prvog. Kažu ovaj treći nije. Kaže, što nije kaže? Neće da protekstiri kafir. Kaže. Zašto nije kafir? Ovo je osnova vjere. Moraš da je primjeriš sad, ako je osnova vjere. Šta će onda reći? Pa ne misli se to tako bukvalno i općenito. Aha. Vidi, sad se ne misli bukvalno i općenito. A rekli ste da je od osnove vjere. Onda će reći, nije u nama tekstirila nikad tog trećeg. I kažem, ako je ovo osnova vjere, onda ta u nama sva izišla iz vjere. Zato što nisu primijenili isprove od osnovu vjeri do kraja. Treća stvar, otkud u lani pravo da ih ti radi u osnovi vjeri. Kad se sva u lana složila da nema istihada u osnovi vjeri. Četvrtu, otkud te pravo da se slijepo povodiš za ulemom kad je slijedjenje u osnovi vjere zabranjeno. I sva ulema se složila da nema taklida u osnovi vjeri. I sve ove stvari koje smo spomenuli, sve ove stvari nas upućuju da ovo pravilo nije osnova vjeri. Ono je jedno od pravila i osnova je tako? koje se primjenjuje samo ograničeno na određene stvari. Na određene stvari. I onda su došli i primijenili ovo pravilo na nama i kažu zato što ne tekfirite šeha porcu i vi ste kjate mašal šta vam je dokaz? kaže vidi neka ulema ne da je rekla ko ne tekfiri turske o, one tamo obožavao se kaburova no, tako? i turske vojnike koji ne tekfiri da je kafir koji on mašal Allah Turci koji su ogrezli u obožavanju kaburova, činjenju ibadeta, direktno ibadeta nekom drugom ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Koji su pravi mušici. I ne samo to što su mušici, nego decenijama se bore protiv tevhida. I ratuju najkrvavije borbe vode sa onima koji su nosio sve ove dave bili u to vrijeme. Njih se usporedili sa onim za koje se zna da su većinu svoga života proveli i žrtvovali na putu širenja dave te osida iz islama. I pogledajte te bolesne analogije. I pogledajte ti psihopata koji ne mogu razaznati nikakve, nijukakve detalje ući. I sve gledaju sa površine. A mi smo na početku spomenuli šta? Da Allah stano tada u detalje objasnio zablude i u detalje objasnio pravi put. Za sve imaju detalje. Kako kaže Ibn Qajim, kod ehlo sunneta je uvijek pitanje, ima pod pitanje, pod naslov, ima detaljno uvijek objasnje, objasnjenje. Mista se ne posmatra tako globalno i odjedno sve grupu imaju za sve detaljno objašnjenje u kod ehlu kod ehlu sunneta prema tome ovo pravilo nije tekst ni Kur'ana ni sunneta i nije osnova vjere nije temelj vjere nije šehadet la ilaha illallah dokaza zato je mnogo dokaza zato je mnogo jer Resul sallallahu alaihi wa sallam kad mu je Ebu Muavije doveo robinju koju hoće da oslobodi Šta je pitao Resul Salani? Gdje je Allah? Ko sam ja? Kad je rekao da je Allah na aršu ti poslani, pusti je, kaže, onaj mu'mine. A kako nije Resul Salani i se nam zastu da pita, dobro, a jesu ti učinila kufru ta guta? A kako? Tekfir je si ti kafira tog isu. Kako je Resul Salani i se nam mogao da je tako pusti? Je tako? I smatra mu'minkom. A da ne ispuni ovu osnovu vjeru i da je naupita za ovu osnovu vjeru. Ili, u drugim prilikama, kad dolazi čovjek i pita, a hadis je kod imama muslima u njegovom sahiju, i kaže šta je sa mojim ocem, u nekim predajama sa mojim roditeljima, pa kaže Resul Sallallahu alaihi sallam u vatri, vidi ova prilika, ne zna se taj njegov otac, je li činio šir, je li umro u vremenu prije poslanstva, ili poslije toga, je li uspostavlja na njim dokaz, ili nije, Znači, pitanje je vezano za onoga kad je Resul Salah Resul ne kaže, on je u vatri. Ovo, ova situacija je zahtjevala da Resul Salah Resul objasni ovu osnovu vjeri. I da kaže, znate šta, o tako? Osnova je naše vjere. Šta? Da, ko ne tekfiri kafira da je on kafir. O tako? Je li bio povod ovo? Direktan povod. A Rasulullah sallallahu alaihi sallam nije džajz تأخير البيان عن وقت الحاجة دا أدغدي أبيسنين od trenutka potre potrebe ako je to osnova vjere to je bio trenutak treba je da objasni to a nije nikad to tako objasni kako to onda osnova vjere kako se vrati znači ovo nije osnova vjere druga stvar druga stvar stavili su To kao osnovu vjeri. Ako bi to osnovu vjeri proveli do kraja, morali bi protektirati imane ove dali. Koji su ovo izdefinisali kao pravilo. Jer pogledajte imama Mohamed ibn Abdullahaba kako pise pismo. Gledajte pismo. Kaže mojoj draži. Esselamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh. Nazivaju selam. A tako? Kaže, braći, naziva im selam, a onda kaže, spomenuli ste riječi šeha, misli su i šeha ili slame ime tajima. Ko negira tako, tako neke stvari, jel tako, a uspostavljen je nad njim dokaz. Hoće da kaže da oni smatraju da svakome treba izni dokaz, čak i onome ko čini veliki otvoreni, veliki šir, jasni šir. Jel tako? Pa kaže, ovo je čudno. Odnosno, A u svojstvu je najbolji dokaz. I da sumnjate, pisali ste mi, jel tako, pisaćem, da sumnjate u ove tagute i njihove sljeđenice. Da li je nad njima, nad njima uspostavljen dokaz ili nije? Pa kaže, ovo je čudno. Kako sumnjate u to? Kad sam vam to objasnio mnogo puta. Pa vidi, on im objasnio mnogo puta da su ovi tagute, jel tako, i objasnili mnogo puta da je nad njima uspostavljen dokaz. Je tako? I ovi još uvijek sumnjaju u pogledu tih taguta i oni opet naziva sa selam. Znači ne primijet sam šehol islam ovdje ne primijeni pravilo ovo ko ne tekfir i kafir i ne kafir. Prema tome šta? I oni onda kafir, tako? Ne primijeni ovdje pravilo. Kaže, ja sam to objasnio mnogo puta da je nad njima dokaz šta uspostavljen je da su oni sada gusti i njihovi sjedeni. Pa tako? Pa, ako... Pa kaže, onaj nad im nije uspostavljen dokaz, to je onaj koji je skoro prihvatio u islam ili odrastao negdje daleko. Je tako? Ili se odnosi na neka skrivena manje poznata pitanja. Jer nema očitog jasnog dokaza i tako dalje i tako dalje. Što se tiče osnova vjere koje je Allah stanao tajala pobjasnio u svojoj knjizi ne ima nikakve sumnje nego vi ne shvatate da ima razlike između uspostavljanja dokaza i razumijevanja dokaza. A nije šarst da neko razumi dokaz, nego je šarst da se nad njim dokaz uspostavi. Jer većina šta? Dokaze ne razumije. Većina kafira ne razumije, je li tako? em tahsebu anna aktharuhum yasma'una wa ya'qilun zar misliš da većina njih čuje ili razumije inhum illa kal an'am oni su kao stoka bel hum abandu sabila kad se više oni još oni su još rečoj zabude i tako dalje do kraja pisma gdje mu objašnjava znači izgubili bi dosta vremena ako bi redom čitali pa na kraju mu pojašnjava i kaže kad ovo postane jasno tako kad ovo postane jasno, onda ono u čemu se vi nalazite je kufr. Je tako? Ljudi obožavaju tagute i suprostavljaju se vjeri islamu i tvrde da to nije ride. A sve je ovo jasno. I na kraju opet kaže ko se nas. I na kraju opet naziva selam. Ne protektiri, je li tako? na drugim mjestima još opitije kaže oni koji obožavaju kabur kavaz ne znamo kako je, ne znam kako je njihovo stanje na treće mjesto kaže oni koji ne tekfire tagute i ne samo da ne tekfire tagute nego ih brane i raspravljaju se za njih je tako najmanje, je, najmanje što se za njih može reći jeste da su fasici pa ih ne protekfiraju pa ih ne protektira, neće da su fasi. pa dalje govor, ko kaže, ako ne tekfirimo one koji tavafe oko kabura, vede vijet. I tako dalje. Zato što nema ko da ih upozori. Ovo sve govor koga? Šeha Muhammed ibn Abdullaha. A on izdefinisuje ovo pravilo ko ne tekfiri kaže. Jedan od učenjaka koji je došao, koji je ovo pravilo spomenuo, ako je ovo osnova vjere, onda ovaj učenjak nema uzora da pogriješi u osnovi vjere. A tako? Mora se ga protestirati. Nema uzora. A tako? Kako pogriješi u osnovi vjere? Ako kažu ovo prije nego što je rekao ni ja ni moji šehovi nismo znali se ohira, mi ćemo reći pa jel ovo što je on rekao da nije znao se ohira značilo da je sam sebe protestirio i bilježi se gdje se okupao i kako to da njegovi sinovi nisu ostavili njegov govor onda kad je govorio a nije znao se lakida nego su sve to pomno zabilježili jedno i drugo sve i kako to da nisu rasplanili šta je njegov govor dok nije znao se lakida a šta je njegov govor kad je naučio se lakida kako to nego sve to zajedno spominjuju Taj ovo, ako nije sve dokaz, nepobitni dokaz, da učenjaci ehlo sunneta nikada to nisu smatrali šta? Osnovom vjerom. Nikad to nisu smatrali osnovom vjerom. Koliko ima vjerom? Za ovih pet minuta pomjerit ću još jednu kobnu grešku. A to je da su sam te hakom suđenje ili vladanje mimo onoga što je ono stano tela objavio, isto tako stavili šta u osnovu vjeru. U sam šehadu. U sam šehadu. Može li šehadom biti tako u osnovu vjeru? Vidje ćemo da ne može nikako. Zašto? Zato što ćemo odma doći do činjenice da su učenjaci i po ovom pitanju šta? Istihadili. A u osnovu vjeri nema istihara. Pa sad su došli. I rekli da kad je, koji i naše sudi po šarijetu, kako? ali jednom presudi radi svoje strahe. Krivo. Ne presudi po onome što Allah objavio. Ne presudi kako treba po šarijetu. Šta za njega kažu? Nije kafir. Pa šta je onda grijeti, spasiti? Ovo je kufr dune, kufr. Zato što predaju od Abdullah ibn Abbas ima da je to kufr dune, kufr. Da je to mali kufr koji ne izvodi izvijek. Da je to veliki grije. Mi kažemo dobro. Na osnovu čega se obceniti govor Abdullah ibn Abbasa kufr dune kufr učinili da se odnosi baš na to kadiju. tako? Jer ovaj govor Abdullah ibn Abasa koji je kufr dune kufr ili druga rečenica gdje kaže nije to kufr kojim ste vi očistili znači nije veliki kufr ovo je općenica nije Abdullah ibn Abbas rekao kadija koji jednom presudi a inače sudi po šarijatu nije izašao izvjerje nego učinio kufr dune kufr nije tako rekao nego je općenica na osnovu čega ste vi to sveli da se odnosi samo na to kadiju na osnovu istihada, istihada. Vratili ste se i gledali kojom prilikom i kad je to rekao Abdullah ibn Abbas. Onda ste vidjeli, jel tako, Habar, odnosno one, one, one predaje koje se govore o muđlizu, jel tako, kad je raspravljao tamo sa Haridijama i kad im kaže, ne, ove emevici, kad je oni su prihvatili islam, to je njihova vjera, ali nekad su ne presudi kad treba, to je grije koji su oni svjesni, je tako? Pa to nije kuhr, je tako? Vidi se. Na osnovi istihada izuzeli se ovu situaciju. Kako može istihada biti u osnovi vjere? Kako? Može biti istihada u osnovi vjere? Ne može. Dobro, kako ste vi onda u lemu koja je istihadila u osnovi vjere tako prihvatili i slijedite ili tako? Otkud kad nema u osnovi vjere ne smije biti slijede. Nema slijede. Pa ovo upućuje šta? Da taj tehakum treba vidjeti kako je definisan u šarijat. Koji je to tehakum koji izvodi izvjeri? Pa kaže u ajetu Istafadu ahbarahum wa rudanahum arbaba min dunillah. Uzeli su svoje svećenike i monahe za gospodara mimo Allaha Kaže Ali ibn Hatim, nisu ih uzeli za gospodar. Kaže Resul sallallahu alaihi sallam, zar nije kad vam halale, smatrate halalom, kad vam haram, smatrate haramom. Jes, e to vam je njihov ibadet. To vam je ibadet mila. E vidi, te hakum koji je ibadet, e to je taj te hakum koji je ibadet. Koje je Resul sallallahu alaihi sallam izdefinisao kao ibadet. I kaže, to je onda vaš ibadet mila. Svakate vrat. To je ta ibadet. To je taj tehakum koji je ibadet njel. To kako? Prema tome vidite da ovo sad nije osnova vjere. Da je osnova vjere ništa ne bi bilo izuzet. A ako je nešto izuzeto iz tihada učenjaka, onda kako ulema iz tihadla u osnovi vjere? I otkud vam pravo da slijedite učenjake ako su iz tihada u osnovi vjere? Prema tome, tehakum nije od osnovne vjere nego vađib od vađib a tako koga ostavi koga ostavi u određenoj situaciji ne, ne jednu ili nekada zbog strah nego ga ostavi sljedeći je tako nekoga drugog u tahliru i tahrimu okreću si leda, leda šarijat i tako dalje želeći neti drugi sud ne bude zadovoljan sa Allahovim sudom je tako onda je on šta? Munafik kod Allaha subhanahu wa ta'ala, tako Allah subhanahu wa ta'ala definiše. Munafik. I to je onda djelo, djelo kufra i širka. Sve mimo toga, raspravljam, je tako? Šta je sa njim? Dok je to došlo? I tako da je. Je li to od tehakuma koji je širk? Ili je to možda nešto što može iz čega može proizvići tehakum koji je širk? i tako dalje. I tako dalje. Pa tekstirimo samo onoga ko sam učini očito djelo širka i kufra. A onoga ko učini neko djelo koje možda može biti podrška tom širku i kufru. Ili možda vodi ka tom širku i kufru. Ili možda iz njega proizilazi širki kufru. Ali nije samo to djelo, nije širk. Niti kufr. Njega ne tekfirimo dok ne, dok ne razja, dok ne razja. E tako mi, ehlu sunne, ne tekfirimo odma onoga ko ne tekfirimo. Tagute i mušnice. Je tako? Koji čine širk. Koji čine širk, a pripisuju se islamu, je tako? Ne tekfirimo ga odma dok mu ne iznesemo šta dokaze dok ne razjasnim, dok ne vidimo šta je. Oni kažu te hakum je ibadet, ako se posveti nekome drugom, odmah je šir. Mi kažemo, jel, jel sežda ibadet? Jes. Ako neko učini seždu nekom vladaru ili kralju, jel odmah mušnik? Nije. Ne smiješ odmah reći ne mušnik. Zašto? Zato što moja vidni žeber došao i Resulat Allah ne i sve nam učinio sežda. Iz čega? Počasti i poštovanje. Pa jel sežda i badet, jes, ali vidiš da nije svaka sežda i badet. Jel tehako i badet, jes, ali vidiš da nije svaki tehako i badet. Prema tome ovo su krupne greške koji se odričemo. Koji se odričemo i ne smijedimo taj put. I ovo sam večeras se potrudio potrudio da jasno i glasno kažem onima koji žele da nas trpaju u isti koš, a nisu žabri, oni znaju da mi nismo isto, na istom menheru. I znaju da nismo na istom menheru. Ali žele da nas stavi u isti menheru samo radi toga da odvrate od ove dali. Zato što će se i na ovoj dali mnogi prepoznati. Ovim želim da im zatvorim ta vrata i da jasno i glasno kažemo nemamo ništa soli i ukazujemo na ove greške i pozivamo vas da se ovih grešaka klonite. I kogod vam dođe, jer ovi dolazi, napasni su i dolazi, i dave se ovde pomoći, koga mogu da uhvate, ko nema dovoljno znanja, pritiskom i zastrašivanjem i, i psihičkim i ideološkim terorizmom utiču na ljude i zastrašuju i zastrašuju, pa moraju da prihvate njihove ideje. Ako vam se takvi pojavi, znajte da nosi sa sobom ove dvije grešnosti i odmah im recite da su tu pogriješili i klonite ih. I klonite ih. I čuvajte se jer njihov govor često izgleda kao da je logično povezan, međutim to nema ništa, ništa i nikakve veze, ništa rekao ovo što se tu mora Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti meni vama da nam prije se kruži protiv svaka i da nas ođene hoveće da nas sačuva svaki zabun da nas utrosti na istine da nam poveća znanje i uput da nam poveća iman i uput Barek Allah fikum, Allah subhanahu wa ta'ala